É, é, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada roça Aqui não, cunhada, que a pegada é Sim, E você tá mal acompanhada Esse caboclo só fala e não faz nada te troca por amigo, te deixa dormir empurrada Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim, não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher É, só eu faço do jeito que cê gosta que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada nem de roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada nem de que você tá mal acompanhada. o cai, só fala e não faz nada. Te troca por amigo, te deixa dormir emburrada, sei. Caiu a ficha, você fez a escolha errada. Longe de mim, não quero te induzir a nada. Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada. Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher. É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada nem de roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada nem de roça É, só eu faço do jeito que cê garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada